Eta hitz eta putz bere ala zurekin arantxa. Eta bai, zekere nahi bauzi hitz eta putz erosi. Sos aski amaiten bauzi berdin, zerbait iten aldugu. Esprexaren izbe iztam dena, itztaputz ez salgai eta informazio baita salgai beharrik. Bo, ez, beti, ez, ez da beti informazio itztaputz, baina bo, berdin du. Informazio, ote da aldiz, uh, informazio kateak erakusten daukutena. Hori ere beste galdera bat, eh, burua usteko pixkat. Betiko galdera da azkenean, eh, atentatuak Bruselasen eta mundu guzia gelditzen da edabide edo ez baita besterik aipatzen gehiago. Gai nagusi bilakatzen da, sare sozialetan, berdin. Piskabata antziz, azkenean munduan zehar egunero gertatzen direla olakoak, bainan eh, garrantzia gutiago dute iduriz. Baina artikulu intezgarri bat irakurri dut xarean hortaz, informazio kateen eraginaz, eta sare sozialetan ere sortzen den suaz gure gain, Eta gure beldurak ze einetan ere sortzen dituzten nolako be, guneak azkenean. Traumatismo fisiko bat sortzeko gai baitira. Ez dira nire hitzak hauek baizik eta ikerle batenak. Gu kanapean bomba bruselasen baina traumatizatuak gira ala ere fisikoa da. Jeremy Shapiro ikerlearen emaitzak dira hemen aipagai. Azken amar urteetan lantzen ditu terrorismoa itzaren gibelean gordetzen diren beldurak eta bereziki sortzen dituen neurriz kanpoko erreakzioak. Berak erraiten duen bezala, bere amak deitu du amagaldiz bederen kasu egiteko erraiteko bereziki metroan Bruselasen. Bainan, alta, egunero autoa hartzen dolarik ez dio deus erraiten, arrisku handiagoa delarik hemen hiltzea. Zergatik gure atentzioa hor da. Eraso terroristen gainean Moskora zen gidari batek hil dituenari begira egon ordez. Hau da bere galdera bere teoria, kasu eh, zientzian sartzen gira, hiru arrazoin badira. Jendeak ez dira gai integratzeko haien buruan hainbeste pertsona kolpez unkituak izaiten aldirela. Lehen puntua. Bigarrena, prentsan sortzen den saturazioa, prentsak du gaur egun terrorismoa hain errentagarri bilakarazten, simpliki eta irugarren puntua, eta etxaiai begira estimo handi egia ukaitea, sobera balore emaitea etxaiari eta etxaiaren indagari. Bo. Olakoak ikusirik, iru puntu hauen barnean ez dizo bera sartuko, liburu bat behar eta pentsu dut esplikatzeko, ulertzeko ere berak egan nahi duena, beren bigarren puntua garantzitsuena hemen prentsaren lekua eta tartean etengabe informazioa emaiten duten telebista katean kasuan. Eta sustu telebista kontsumitzeko manera hori, eta hori dena sare sozialetara edatuz solako zirkulu uh, mingarri bat sortuz. Gure espazio mentala eh, itz baliatzeko, hain itz okupatzen du gai horrek. Ez izte hartu hortaz, olako zerbait gertatzen da, eta are, zer egiten da, ITL, BFMTB bezalako kateak piztu, eta hori pizturik utzi, begiak eta belarriak ahuntz kotxaturik, beste deus gertatzen ez balitz bezala munduan eta gure inguruan funtsiana. Marian Kedia psikologoak espikatzen du telebista kate traumatizatua den burumuina bezala martzen dirila berak ere bizi izan duena, erraiten du, zergatik egon naiz orenak telebistari izkotxatua begiratzen anksio zen informazio eza, ezpaitzen inoiz deus berridik, sustut, burumuina fisiologikoki blokeatzen baita iduriz. Psikologoak diote, alabat diote berdin egia izango da. Irudiak etengabe jaten ditu burumuinak analisiari gabe, eta burumuina sartzen da fase berezi batean telebistan ikusten duena, bizitzen balu bezala gertatzen da barnean angustia sortzen du ere batzuentzat. Bref, azkenean terrorismoari erantzuteko manera ere egiten du telebistak beldura Aldituz, ez luzatuko, artikulua eh, piskat luzea baita, baina lotura osoa txabaren duzie, Rue 89 webgunean interesa piztu bat hau zire behintzat. Telebista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, itz eta putz. Laster gurekin Fred Beruet e, tutan komon deitzen den taldea orkestuko dauku eta nartan ebe justuki musikan gelituko gira. Ertzetan musika emanaldia ipatuz, radiokultura eta kanaldudak elgarrekin egiten dutena. Hau da azkenik argitaratu dutena, e, laster ere eskean kristorena ikusgai izanen duzie. Eta azkena beraz, bizaldi taldearena duzue bizaldi nordu da haiek espikatzen dute. Bizaldi sortu genuen bainateketanik duela bi urte usteet. E, eh, ez goratzen? <laughs> Ez gara osondo batzen, baina bai sortu zen pixka ez laguna ginean, donostiko taldetan elkarrekin joizan eta e, letra bat bukoatzen naiz banek ala nikola idatzia eta berak e, grabazio gunea duen tokian bisita bat egin nion eta sanion, honago euskeratuta joatzen jotzea eta berak handitu trastuak eta grabatu genuen horrela orain txeko dugun lena bestia pixkat improvisatuz eta gero ideia horti handik aurrera ba, besti bat entzun eta esaten genuen honen bersioa ingo dugu eta pixkat e, evoluzio naturala izan du proiektuak inolako presari gabe, eta horrela daramatzagu bi urte. Eta azken aldian, gure laguneneko xerra fitxatu dugu pixkat zuzenekoan ba, indar gehiago mateko saksuarekin. Baina, horrendik orain ez diogu kontratu ofiziala egin taldean sartzeko baino. Bai, berez gu donostiak gara, eta zaldi bindakagu lokala, eta horregatik jarri genuen izena bizaldi, eta orain dakago bizaldi, eta astoa. Passenger taldearen mendi atzean, beraz, kantuaren bertsi bat. Namaskar. Namaskar. Zuntzako ginela distantziare Kolpeti Da somatzen zaitu desetan galdu dira Argirik ez ikusi hartu Saiatu naiz nola ulertu Horren beste gauza nahi nizkizune galdetu Zalantzak bildu dira barruan Tristura azaltzeko orduan Bizaldi, bikote, irukotea, beraz, eh, ikusgai entzungai elkarrizketa luze batekin, beraz, ertzetan emankizunean kanaldude puntiote ben, uh, eh, radiokulturarekin batera egin duten emankizuna. Musikan laster ere, segituko dugu Fred Berruetekin, uh, baina bitz, ala ere, sare sozialetaz, zer diren aipagaiak gaur nagusiki, Eh, be, manifak, biztan gaurko gain nagusia, eh, bai honan egin den bezala, errein itzetan egin dira mobilizazioak, grebak eta xarre sozialetan hain txegituak izan dira. Tartean argazki batzu, agertu direnak, eh, bereziki bat, adibidez, hain partekatu izan dena, lil errian gizan bat, lau poliziek jotzen eh, ber momentuan. geneko eh, reneko irudiak ere horreinitz eh, momentu umtan kariketan poliziarekin izan diren isziluen irudiak, bideoak, bereziki be, segitzen baitute iduriz hor, bera segitu, baina iduriz horreindik aktualitaten da han manifa, eta itzgako batzu ere agertu dira, euriari lotuak biztanera, bai honan bezala, gunea initzetan ere euria jautxala ari baitz zen. Beste hitz gako bat ere Euskal Twitterlarietan uh, Twitterlarien artean bereziki, Durango eta martxoak hogeita meka, Durango eta martxoak hogeita meka zergatik, ebe mila behatzion eta hogeita mazazpi urtean, eh, orain dela justu, iruro geita emeretzi urte uh, bombardaketa bat izan baitzen, bombardaketa baten, abia puntua izan zen apililaren lau arte iragan baitzen. Mila beratzi lehon eta hogeita mazazpiko martxoaren, hogeita maikan, goizeko zortzit erdietan, bost bombaketarik eta bederatzi ehiza egazkinek Durangoren kontrako aire erasoa hasi zuten gurutze gakaretik. Pilotuek eguzkiari bizkarra emonda, basilikaren dorrea erabili zuten erreferentzia modura gerla zibila garaia beraz eh, eta italiako hegazkinek eh, durango bombardatu zuten eh, ama bos mila kilo leher gailu, berreuntalaro gehi bomba izan ziren eta irureunta hogeita masei pertsona hil ziren um, eguna beraz dute ere durangon hainbat itzorduekin egun guzian zehar hauek ginituan haipagaiak mementuko atzorain, Fred beruet, bai, zuritza! Hala da bai, gaur gazteizera goaz, tutan komon bikotearen bi agendiskoaren ezagutzera. Karkondek gitarra eta hautsetan, eta igor salterainek bateria eta hautsetan osatzen duten dutan komon talearen bigarren disko hau, emaidazu mainstream deitzen da. Euskal Herriko bertze batzuek bezala, ala nola bakelite, Niña jote eta txiko tornado, edo biba bazuka bezala adibidez, hauek ere bikote formula hautatu dute beraz. be tried by lehen diskoa 2008an aterazuten tutan komon izenburuarekin. Orduz geroztik, metaletik eta punketik edaten duen alako stoner rock bat lantzen dute. Baina musikariek bereak diotenaz, piaren lanuntan soinu potoloagoa lortu dute, eta erritmoa doi bat mantxotu ere bai. Gitarra pisutsu eta bateria indartsuari melodia bikainak ezartzeko gai dira ala ere. Eta egia da, neurri batean, Oskar Konderen ahotsak taldea identifikatzen duela adibidez. Neu bat edo vicepresidentez bere aintzineko taletan gertatu zen bezala funtzean. berri honek sortzi kantu biltzen ditu. Aipatu behar da ere, lehen diskoko kantuen hitzetan kausitzen ginuen ironia hura ez dela hain nabaria hemen. Orokorki, hitzak seriosagoak dira autoekoiztua den disko diskontan. Humorea ez dute osoki baztertu ala ere, diskoari zenburua ematen dion emaidazu mainstream kantuak erakutsi bezala. Lana, jasko udazkenean grabatua eta nahasia izan da Gaztezko Mirabal Estudios estudioetan. Mikel Diaz de Otazu aritu da teknikari lanetan, eta eneko larrainaga brujo ukandu laguntzaile bezala. Taleak jananik kontzertuan dana bat eskaini ditu, Euskal Herrian, Galizian, Asturiasen, Katalunian, Madrilen, Andaluzian, Kantabrian, Frantzian edota Italian. Espero dezagun kantu berri hauen orkestera, laste egunat urbilduko direra berriz. Anartean, heldu den aste arte usten zaituzte atentzuleak, diskontatik bere esidizudan kantu honekin – beluga. King Santo. Kom on deitzen da talde hau, uh, eh, ebikote hau beraz Fred Berrotek aurkasten zuena mil esker ondoko haste arte, lasta erritz eta putze mankizunean, iritziaren tartean, Beinat, lagoriri hitza eta be mauleko iltegia gogoan aintxegur. Eta ondotik gure gomita Lola Garzia izanen da, PAF talde feministako kidearekin, aipatuko dugu uh, be gaur abiatzen dituzten eh, unibertsitate errikoien egunak eh, abenduan antolatzen dituztenak, uh, be aurten uh, beste egun batzu gehitzen dituzte, eta gai nagusi baten inguruan emazten irudia nola baliatua den adibidez publizitateetan gorputzaren baliatze hori gaur gaurko eh, filmaren gai nagusi izanen delarik, beste itzordu bat zuere izanen dira, bihar eta larun batean hori laster ipatuko dugu. Baina momentuz, bostak eterdi Euskal Iratietan, berriak zurekin bernadetar gain. Elkomri legerik ez edo gazteria lan erreformaren kontra holako banderolak aitzinean, haize hori tempesta halaike laspost mila manifestatzale baionako kariketan goizuntan, gobernuak egin nahi duen lan erreformari ez erraiteko, manifestaldi jendetsua izan da baionako geltokitik abiaturik suprefeturara ino. Mauleko hiltegian ez da kabalerik gehiago hiltzen baliatzalek alanola xuria edo zelpa kooperatifak olone donian egarazi eta baionako hiltegiekin ari dira antolatzen. Xuxenki saltzen duten laborarien zat, haragi moste eta sailkatzea orainokoan egiten dute maulen, hatik ez dakite noizarte, afera kondorio ekonomikoak ekanen ditu ere, haste batez zerratzeak, hoita amarmila euroko galtzea ekarriko baitu tout. Jean-René Txegarai akbako president gotik baztertu ondoan Max Brisson departamentuko Le Republike, mogimenduko buruak bere kargua utzi behar izan du, berak nahi baino leheno, agerida elkargo bakararen inguruko debateak eragina ukanduela afera juntan ere Nikola Patriarx biernesak dulekoa hartu, Max Brissonek uste du hala ere elkargo bakararen aldeko baia nagusituko dela eta horren alde segituko du borroko kokatzen proiektu ona delakoan eskualegiaren zat entzunen dugu seiak eta erditan. Nafarroa eta Baxe Nafarroako hautetxien arteko debatea bihar baigorin, e, eh, Nafarroaren egunarekin kultur harremanak garatu dira, ikusi zaldaketak gertatu direla agintaritza politikoan, uste da ekonomia eta sozialak loan ere lotura gehiago izaiten aldela, horren aipatzeko bilu galdeetako hautetxiak bihar sortzionetan, baigoriko biletxean izanen den mainguruan. Euskal Herriko berroita masei itzulia asiko da elduden asteleenean goi mailako txerrindulariekin. Mikel Astarloza Euskadi Euskal Teltaldeko txigindulari oiarekin egin elkarrizketa entzun gai, bai eta ere, sarlo Etxezar eta segitzailearekin sola saldia astuntako jokot kanpo saioan. Bigarren partean, igandeuntan irakanen den, ama bigarren neska korrika lasterketari interesatuko girelarik maider ladus antolatzailearekin. Jokozkampo saioa ostegunero zazkietarik zortzietarat, zuzenean euskali jatietan, zuen galderak egin Jokozkampo abildua euskali jatiak puntiu info. Aste ondarrari so... Ladies and gentlemen! Ostiralero, atxaldeko bostetatik seietara, Julen Gijezekin. Euskalirratiak.eus Euskalirratian webgunea Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun Euskalirratiak.eus webgunean webgunean eta euskalijatiak puntu webgunean biztanda da baduzie sail berezi bat itz eta putz emankizunaren zat eguneroko emankizunak hor entzun eta ez ikusgai biztanda da irratia maikira itz eta putz itz eta putz itz eta itz eta itz eta putz itz eta putz itz eta putz itz eta itz eta itz eta putz Eta prentsan interneten edabideak zer dituzte gai nagusiak berriarekin abiatzeko memoria eta elkar bizitza titulupean Eusko Jaurlaritzak larogeita tamabi testigantza edo lekuko tasun bildu ditu gertu programaren bitartez. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan talde terroristek hildakoen senideen testigantzak beraz dira hemen bildutakoak eta testigantza eman dutenen euneko irurogeita mar baino gehiago prestagertu dira grabazioak zabaltzeko erakusketa edo eziketa programetan jarularitzak uh, ekimen horren bigarren partea biatuko du apirila Bukaeran. Bestalde gai nagusi berrian eta argian ere titulu hau errefusiatuak tiroka hiltzen ari da Turkia bere mugan berriak e, titulu hau emaiten du Turkiako soldaduek amasei errefusiatu hil dituzte tiro, tiroz lau hilabetetan Europako batasuneko iturriak aipatuta AFP agentziak zabaltzen du hemen diakinez e, hastelenetik aintzina bidaliko dituztela bosteun errefusiatuak greziatik turkiara giza eskubiden eh, siriako behatokiaren araberako zenbakiak dira hemen. Iker egi rauni babesa adierazi diote hauzitegi atarian. Twitteren ere uh, da gaur. Bimila eta malauean hori berdin troikak bilbon egin zuen uh, bilkura nagusi bat eta hor protesten ondotik atxilotu zuten Iker egi Eta gaurtik aintzina epaituko dute, prokuradureak bi urte terdiko zigora galetzen du eta eunta eh, hogei uh, mila euroko isuna eskatzen du arentzatez gutxiago eleak mugimenduak gogorazten du uh, bi lagun direla hauzipetuta protesta hoien ondotik. Argian ere aipagai, eh? borroka soziala kriminalizatzeko eta gaztedia desaktibatzeko estrategitzat jo dute iker egiraunen hausia. Bestalde, uh, gai nagusi bat biztan da, lan kodearen erreforma, babes zabala eman diote iparaldean lan erreformaren aurkako grebari, hau da berriaren titulua, elkomri erreformaren kontrako greba orokora egiten ari dira, bai honan egindute beraz manifestazio nagusia, bost egaldi bertan bera utzi dituzte miarritzen, berriak beraz hemen azpimaratzen duena, Eh, eta kaseta puntu eusen eh, ere aipagai edo media bazken barkatu mobilizazio azkarra beraz gaurko uh, mobilizazioa bayonan azkarra dela azpimaratzen duen media bazkek eta zuduestek ere akitania du aipagai euria izanik ere mobilizazio azkarra izan dela gaurkoa. Argian bestalde ez diot inolako beldurik kantu bat egitera itxu itxuan abiatzeari uh, elkarrizketa bat hemen irakur gai eduzie, amorante edo iban urizari egin elkarrizketa eta bestalde eh, gai berezi bat neoliberalismoaren ahakalak tituluarekin hogeiaren mendeko antropologo importanten eta koa izan zen Karl Polani eta ikuspegi sozial hori ekonomiaren historiara bat e, historiarat barkatu eraman zuen e, hortaz e, gai berezi bat hemen proposatzen du argiak. Gazeta puntu eusen bestalde bederatzi errik bozkatu dute elkargo bakararen alde. Segitzen e, dituzte beraz erriko etxeetan e, bozkak eta beste gaietan gaztapuntu euskal aziak eh, ikastetxe katoliko elebidunen besta antolatuko du, apilaren behatzean eh, izanen da hori eta behiakin ere goiz behin biak aipatuko dugula eh, gomita batekin. eta atzuera ipatzen nauzien menen biti hor horretarazteko Luzaideko galdeketaren emaitza bihar jakingo dela apirilaren lehenean eta ez txiste bat izanen kasu Max Brisson ere, Bernadetek eh, aipatzen ipatzen zuen orentxetan berrietan eta hemen ere media bazken aipagai eh, eta bukatzeko prentsaitzuli hau zudu ezten gai nagusi iten ore untan interneta eta telefono mugikoak Geroztak gerostak gehiago eh, plenta edo hauzi badira SFR-en aurka iduriz, setasunak zudu ezten, iritzia orain, bendat lahuri zuritza. Egan hastian, aipatzen neizien nula gue usantxek ezien beti hunak. Harroki, gue alkohol eta janhai konsumazioa aipatu eta egeran untxa eri egin ginean. Egun, aldiz, eginiz. Ez dut eri egiteko gogoik maliuski. Hoek entzunduzie, agitu dena mauleko hiltegian eta segure bideoaz gozatu zide. Gaizahanitzek espantatzen nie, hale, afea huntan. Berri ze, bilangile xumek dutie bilduko gue gizartian ertzokeia. Berrize, laboai txipiek die pakatzuko handien legara. Bilangilek, oetaik entzundi atzoz geostik, gue Afrikako haurek eginik dien portable mugikor, edo ano ordu nagaliutik igorik dien tuit edo besten bidez. Ogendant bakotsak zienak, ezaie segure dena parkatzen ahal. Bena ez dut uste, justokin ogendant bakotsak ziela ez dut nihuntike aiza sinhesten, sibeo gusian, bilangile hoiek baizik ez ziela ben basakeien jakinian. Ez dute, aiza sinhesten, bilangileak kampuatu eta arenkuak oro hegaltatuko diela. Berri ze, asa halan batzen gia. Nahidianak beogena Nik enia hartzen dut, egunoz agizaten baitut, sobea segure, eta basko juntan, asui, hanitzen gizat. Urentzeko gehitu nahi nuke Stefano Lefol ministren xalhaketa xabam taikin. Animale huna. Bea neonikotinoide losebine hailen alte agertu da, animaleko agro janhaien alte, benahan denak untsa eginik dia segure. Stefano Lefol bezala. Eskandalizatuk gien oroek, kasu egin behar gynuke gue txakolata, gue konflex edo wano edaten dugun ardu butiak nula eginik dien. Zer nahi izanik, berri gaztotik beti zerbait hunik elkitzen ahal da uste dut. Eta espantsa dut, sibioko hiltegiak, biziazten dut ian, laboaiak arrazeikiko diela, askarago, benasustut, hobe. Beinat, lagori mil esker zuri laster eh, gure gumita, Lola Garzia izango da, paf talde feministak eh, gaurtik entzina antolatzen eh, baititu hainbat itzordu, gaina gusi batetik abiatuz, emazteen uh, irudiaren erabilpena bereziki, eta gaur adibidez uh, dokumental bat edatuko dute, manu reblez Arangiz Fundazioan, filme gilearekin ere uh, solastatzeko parada izango da, publizitateetan emazteak, eh, emazten gorputzak baliatzen direlarik besteak beste, benen hori Lola Garziak eh, obekiago espikatuko dauku. Uh, eh, eman kizun astapenean aipatzen nautzien martxoak hogeita meka dela gaur, bai, badakizie, eta durangon mila behatzion toita mazazpi urtean, orain dela irurogeita emeretzi urte susen italiarrak, italiar fasistak durango Eh, bombardatu zuten, egazkinen eh, bidez bombardatu zuten, lau eguneko bombardaketa izan zen eh, orotarat eta irureun daita masei pertsona hil ziren. Sarean beraz gogoan dute hainitzek, egun gozian zehar hainbat ekitaldi antolatuak dira durangon eta be, unai iturriagak ere bere Twitter nuaren bidez horretarazten duen bezala, martxoako geita maika durangoko talde batzen ere proposatzen zit hemen aspaldiko negu baten kantua. Aspaldiko negu baten azken arna sartzea Hozna elurraren ordez eriotza izan genuen Aspaldiko neguaren dugun oro imena gorde diren Isildutako berba dira Zer gertatu zen egun hartan Galdu zen bere goa Denboraren kaiurru nahietan Ia egindako izen antzera Zeru grisaren mehatxua Onbata zue jakatua Herri bakarra behin eta berriz Odoletan zanpatua Aspaldikone gu baten Azken arna sartzea Ota elurraren ordez Eri izan genuen aspaldiko neguaren gaur dugun oroimena lurrazpian gorde diren izindutako berba dira zeru grisaren amenatxua txua bometa herri bakarra behin eta berriz sugarreta oletan zanpatua martxo zuriko azken matua Minezko garra sintua Urteen joan da etorriak Isilarazi ez duen kantua Zerrik asko? Aspaldiko negu baten deitzen da kantua martxoako geita meka taldeak eh, durangoko musika taldea zen eh, hau eta e, behan bezala e referentzia eginez duela irrogeita emeretzi urte durangoko durangon izan zen bombardaketari bostak eta begoita zazpikasik gure gomitaren tenorea orain. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan PAF talde feministak urteko unibertsitate errikoia antolatzen du ez, <laughs> egunak baitira, usaiana benduan antolatzen dituen eh, eh, antolatzen duen unibertsitate errikoia hor, be, apirilean besti itzordu batzuekin urbiltzen da, gau rabiatuko da itzordu hori gurekin dugu Lola Garzia, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Bo, eh, pixkat espikatzeko, baina hori detaile bat da, edo setasun bat, eh, egun batzu gehitzen dituzela zuen eh, eh unibertsitate errikoiari, gai nagusi bat, eh, abia puntu gisa, emazteak irudien ikus puntutik eh, zergatik autatu duziek gai hori? Uh, bai, aurte, uh, fa, liuntako gaia da, uh, dugu dola aspaldi gai hori tratatu nahi genuela, eta eta azken urtetan egia behiz atera dira, fin, berriz aipatu direla euskarregian, publizitate sexista batzuk, eta ora, izan dira olako ez da daidak, eta beraz uh, gogoan ginuen dola momentu bat danik, behori aipatzea mm. berriz, eta piskat uh, eh, aztertzea. Mm, egia, mm, izan zen de foliren uh, bat? Bai, izan zen afera hori, izan zen ere uh, baionan uh, eh, epilazio zentro bat, bat idekizen baionan eta egin zituen horako publizitateak eh, bizkizetxe sexistak ere, uh, beste batzuk aipatu dituguna kuzinela ere baionako paneletan agertzen zireak biziki sexistak eta nahi ginoen hori tratatu, gure ikuspunutik. adibidez, horretarazteko zer ziren uh, fitxak? Eh, hor, uh, sukaldeak eh, saltzeko, uh, be, uh, gabe, da emazte bat, etzanik, erdibiluzik, sukaldeko uh, gainean, eta gizona ondoan bere, uh, txampaina edo ezakitzer, beraz, horako mm. gauzak. Eguneroko bizia, azkenean. Ba, ibiztana, eh? Uh, <laughs> denak ez zaten gira erdibiduzik eh, gure sukaldeko main gainean, hola. Hmm. Emazten uh, ikuspegia, beti hor, uh, aipagai, epa felkartearena, uh, baina azkenean generoaren eraikuntza, emazten eraikuntza, irudian eta itxuran oinahitu beraz. Bai, hori da, hori da, beti, beti gai berdinak tratatzen ditugu guk, eh, nahi, e, proposatu nahi duguna gure unibertsitate jarekin, apiskat, uh, eh, ara, informazioa pasarazi, uh, eh, uh, ezik eta bat proposatu publikoari, eta, eta aldi gai baten bidez tratatzen dugu, bai, betiko gaiak dira egia da, generoa, seksismoa, uh, ara, seks, seksismoaren eraikuntza, Mhm. E, zuen uh, aurkezpenean ere idazten duzie, ikono bat bilakatzen da azkenean emaztea, uh, baikorra ala izaiten alden e, ikonoa, baina beti hola dira be, pertsonai batzu e, azkenean. Bai, hori da, da ba, ba, piskate emaztearen gorputzaren gauzatzea erabiltzen da gauza bat bezala. E, objektu bat bezala, ez da uh, izatea baztertua da, eta emaztea biskat gauza publiko, emaztearen gorputza gauza publiko bat bezala erabiltzen da, eta hori salatu nahi nuke bai. Mm, Orduan, gaur abiatzen da, uh, lehen itzordua uh, eh, Manu Robles Arangiz Fundazioan da, filma batek ilan, sortziak eta erretan, bai. uh, pornoxik e kontestazion publiziter bimilagaren urtean, uh, zer da hor gaiak? gaia uh, da, beraz dokumental bat uh, aurkeztuko dugu, gero ez da, bai dugu, ban dokumental uh, egileak proposatu zuen, ora, uh, segitu zituen um, Parisen bereziki uh, be salatzen zu, publizitateak, Ba, orokorrean salatzen zuen mugimendu bat, eta hor bereziki uh, publizitate seksistak. Mhm. Eta hor, eh, beraz, azkenean karikarat... Eh, hor, bai, hori da, hor da zinez aipatzen duguna, eh, guk ezagutu duguna deforirekin, uh, nola uh, emazteren gorputa erabila den publizitatean, nola bilakatzen da, la pornosik zinez uh, ba, gauza batzuk ez direla hon uh, eh, eguneroko bizian, adibidez emazten gortuzak biluzik, uh, eh, bularrak, eta lotxagabe erabiltzen direnak publizitatean. Mhm. Hori da, Salmentarako, azkenean. Salmentarako. Eh? Mm -hmm. Eh, gero, beraz, hori gaur eh, dokumentalaren ikustea eta, beraz, filme egilearekin ere... Hor izanen da, bai. Mm -hmm, trukatzeko parada. Biar gauean aldiz, ikusgarri bat, liliura eta izerdian hasten duen One Woman Show bat. Bai, uh, beraz, uh, mhm. ba, hori uh, mamitsulan, mamitsula elkarte ostatuan, mm -hmm. eta hori da gehiago paz girelako, eta beti, uh, ara ez gira beti hor kritikatzeko edo gauzak saratzeko, guk ere uh, eraikuntza bat proposatzen dugu, zerbait eraikitzeko, mm eta holakotan, humorearen bidez, musikaren bidez, ere erakusten aldugu, be. Hala, emaztearen gorputza e, ere erabiltzen aldera, ba, enan gauza baiko jak, e, e, ara, erakusteko. Ados, bon, hori beraz bihar gauan ikusteko azortziontan. Bai honan, eta larumat goizeko itzordua edo mitzaldia ere askin bai. interesgarria emaiten duena hor. Bai, estereotipoak, generoa, seksualitatea, telebistari lotua eta bai. sustut... Eh, Telesailetan. Eta nera bezaroan, eh? gazte gara joetan. Nik uste hori biziki interesgarria izan dena bai, baita ere irringarria, eta bon, gure belaunan diaren zat eh, ukanen du oiartzun bat. Mm. Eta, ara, eh, beraz, Jennifer Rudiarek azertu ditu telesail horiek, bai Katalunian, bai Espainian baita ere frantzian, eta, uh, et, eh, eta landuritu estereotipoak eta telesai horietan, nera be endako telesai horietan. Mm, hor ikusten dut adibidez, Helen Ele Garzon? Ara, Helen Ele Garzon, edo... Uh, eh, Uh, fizika okinia, uh, Espainian uste pasatzen zela ere, frantzeste bilibistan, beraz, uh, ara, olako gauzak, uh, ara, Eh, guk ezagutu ditugun uh, eh, eh, telesairak uh, garaian, eta egia uh, ikuspundu uh, behi bat ezteik ikusiko ditugu. Mm, azkenean, uh, serietan edo telebistan ikusten zeinetan eragiten alduen? Bai, eta gainera eramaiten du ere pixkat idekitzen du, Bere, uh, bere lana ejanez, bere orain gaukko telesailetan nahi dutegea modernoago izan. Uh, Arat, gaurko teletxailek uh, eh, uh, eh, gai uh, berriak probosatzen ikizte, pixka bat uh, belaunaldi berriarekin, uh, belaunaldiari lotzeko, eta naiz eta modernoa izan, mm. estereotipoak beti hor direla. Mm. Eta hori bizikin uh, untsa horkezten du uh, uh, Jennifer Ugarrek. Ados, beraz hori larumat goizan amarrak terditan berekin eh, konferentzia eta uh, PAF elkarteak usaila duen bezala festarekin bukatuko da haste eh, asteburu hori. Hori da, beraz gure gaualdia, patxokin, beti bezala eta uh, batekin eta ala, kumbia gaualdi batentzak. Juanita Bananarekin. <laughs> Juanita Bananarekin. <laughs> Ados. Untxa, larun gauan, beraz eta gaur gauetik hainzina mintzaldiak, eh, pa felkarteak proposaturik. Ebe, untxa horrekin akurtzen gira, mireska. Ara, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Euskal Herriko berroita maseigaren itzulia hasiko da elduden asteleenean goi mailako txirrindulariekin. Mikel Astarloza Euskadi Euskaltel taldeko txigindulari oiarekin egin elkarrizketa entzun gai, bai eta ere, Sarlo Etxezar eta segitzailearekin sola saldia astuntako jokot kanposa joan bigarren partean, igandeuntan irakanen den, ama bigarren neska korrika lasterketari interesatuko girelarik, maider ladus antolatzailearekin. Jokozkampo saioa ostegunero zazkietarik zortzietarat zuzenean euskali jatietan, zuen galderak egin jokozkampo abildua euskali jatiak puntu info. euskalirratiak.eus Euskal Irratian webgunea, erreportaiak, emankizunak Irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean. Eta Euskal Iratietan zomain minuturen buruan berrien ordua izanen da Bernadetekin eta anartean kantu eta bideoklip berri bat xarean ikusten alduziena lauro bat aldearen kantu berri hau munduaren bestaldean deitzen dena eta jakintzazu ere eh, berri urratzen izanen dela talde hau maiatzaren sortzian txemperen biztan da. Ez dakin erri urratxe ganduz, baina nagun trompatu naiz. Nafarroaren egunean izanen dira. Lauro ba. Zenbat egiteko, zenbat bizitzeko. Laura, ba, munduaren bestaldean deitzen da kantua eta bideoklipasarean eman behi dute eta jakin beraz baigurin izanen dela taldea Pirilaren ogeita lauean, hori da Nafagoren egunean Nafagoren egunean